Сура «Взаимное обделение». بسم الله الرحمن الرحيم Во имя Аллаха Милостивого, Милосердного. يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير Славит Аллаха то, что на небесах и то, что на земле. Ему принадлежит власть и надлежит хвала. Он способен на всякую вещь. هو الذي خلقكم فمنكم كافر ومنكم مؤمن والله بما تعملون بصير Он тот, кто сотворил вас. Среди вас есть неверующие, и среди вас есть верующие. Аллах видит то, что вы совершаете. خلق السماوات والارض بالحق وصوركم فاحسن صوركم واليه المصير Он создал небеса и землю воистине, придал вам облик и сделал ваш облик прекрасным. К нему предстоит прибытие. يعلم ما في السماوات والارض ويعلم ما تسرون وما تعلنون والله عليم بذات الصدور Он знает о том, что на небесах и на земле, и знает о том, что вы скрываете и что обнародуете. Аллах ведает о том, что в груди. الم ياتكم نبا الذين كفروا من قبل فذاقوا وبال امرهم ولهم عذاب اليم Разве до вас не дошли рассказы о тех, которые не уверовали в прошлом и вкусили пагубные последствия своих деяний? Им уготованы мучительные страдания. ذلك بانه كانت تاتيهم رسلهم بالبينات فقالوا فقالوا ابشر يهدوننا فكفروا وتولوا واستغنى الله والله غني حميد Это за то, что посланники приходили к ним с ясными знамениями, а они говорили, неужели люди поведут нас прямым путем? Они не уверовали и отвернулись. Аллах обошелся без них, ведь Аллах богатый, достохвальный. زعم الذين كفروا أن لن يبعثوا قل بلى وربي لتبعثن ثم لتنبؤن بما عملتم وذلك على الله يسير Неверующие полагают, что они не будут воскрешены. Скажи, напротив, клянусь моим Господом, вы непременно будете воскрешены, а затем вам непременно сообщат о том, что вы совершили. Это для Аллаха легко. فامنوا بالله ورسوله والنور الذي انزلنا والله بما تعملون خبير Уверуйте же в Аллаха, Его посланника и свет, который мы не спаслали. Аллах ведает о том, что вы совершаете. يوم يجمعكم ليوم الجمع ذلك يوم التغاب ومن يؤمن بالله ويعمل صالحا يكفر عنه سيئاته ويدخله جنات ويدخله جنات تجري من تحتها الانهار خالدين فيها ابدا ذلك الفوز العظيم В тот день Он соберет вас для дня сбора. Это будет день взаимного обделения. Тем, кто уверовал в Аллаха и поступал праведно, Он простит злодеяния и введет их в райские сады, в которых текут реки. Они пребудут там вечно. Это великое преуспеяние. والذين كفروا وكذبوا باياتنا اولئك اصحاب النار خالدين فيها وبئس المصير А те, которые не уверовали и сочли ложью наши знамения, станут обитателями огня. Они пребудут там вечно. Как же скверно это место прибытия! ما اصاب من مصيبه الا باذن الله ومن يؤمن بالله يهد قلبه والله بكل شيء عليم Любое несчастье постигает только по воле Аллаха. Сердце того, кто уверовал в Аллаха, он наставляет на прямой путь. Аллах знает обо всякой вещи. وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول فإن توليتم فإنما على رسولنا البلاغ المبين Повинуйтесь Аллаху и повинуйтесь посланнику. Если же вы отвернетесь, то ведь на нашего посланника возложена только ясная передача откровения. الله لا اله الا هو وعلى الله فليتوكل المؤمنون Повинуйтесь Аллаху и повинуйтесь посланнику. Если же вы отвернетесь, то ведь на нашего посланника возложена только ясная передача откровения. الله لا اله الا هو وعلى الله فليتوكل المؤمنون Аллах, нет божества кроме Него. Пусть же верующие уповают только на Аллаха. يا ايها الذين امنوا ان من ازواجكم واولادكم عدوا لكم فاحذروهم وان تعفوا وتصفحوا وتغفروا فان الله غفور رحيم انما اموالكم واولادكم فتنه والله عنده اجر عظيم О те, которые уверовали, воистину среди ваших жен и ваших детей есть враги вам. Остерегайтесь их. Если же вы будете снисходительны, проявите великодушие и простите их, то ведь Аллах прощающий, милосердный. فاتقوا الله ما استطعتم واسمعوا واطيعوا وانفقوا خيرا لانفسكم ومن يوق شح نفسه فاولئك هم المفلحون Бойтесь Аллаха по мере своих возможностей, слушайте, повинуйтесь и расходуйте во благо самим себе. а уберегшиеся от собственной алчности являются преуспевшими. Если вы одолжите Аллаху прекрасный заем, то Он приумножит его для вас и простит вас. Аллах благодарный, выдержанный, عالم الغيب والشهادة العزيز الحكيم ведающий сокровенное и явное, могущественный, мудрый.